Menzilde ben bir Sofiye Dedim Seyda nerede diye Sofi der ki Sofi kurban Yandım Seyda diye diye Menzilde ben bir Sofiye Dedim Seyda nerede diye Sofi der ki Sofi kurban Yandım Seyda diye diye Yak sultanım yak kalpleri Yansın Allah diye diye Yak sultanım yak kalpleri Yansın Vurdum Seyda diye diye Ya sultanım ya kalpleri Yansın Allah diye diye Ya sultanım ya kalpleri Yansın Seyda diye diye Yaktı yine bir kıvılcım Yaktı yine bir kıvılcım Sarı verdi benliğimi, benliğimi Sevmek miydi? Sevmek, sevmek miydi? Sevmek miydi benim suçum? Yandım, yandım Seyda diye diye. Yandım Seyda diye diye. Sevmek miydi yandım Seyda diye diye. Yandım Seyda diye diye. Ey Allah'ım sen gösterdin, sen gösterdin doğru yolu İçim gizli sırlar dolu Yandım Seyda diye diye Ey Allah'ım sen gösterdin Sen gösterdin doğru yolu İçim gizli sırlar dolu Yandım Seyda diye diye Yak sultanım yak kalpleri Yansın Allah diye diye Yak sultanım yak kalpleri Yansın Seyda diye diye Yak sultanım yak kalpleri Yansın Allah diye diye Yak sultanım yak kalpleri yansın seyda diye diye Yaktı yine bir kıvılcım sarı verdi benliğimi Sevmek miydi benim suçum yandım seyda diye diye Yaktı yine bir kıvılcım sarı verdi benliğimi Sevmek miydi benim suçum yandım seyda diye diye Yak sultanım sultanım Yak kalpleri yansın Allah diye diye Yak sultanım yak kalpleri yansın Seyda diye diye Yak sultanım yak kalpleri yansın Allah diye diye Yak sultanım yak kalpleri yansın Seyda diye diye Yak sultanım yak kalpleri yansın Allah diye diye Yak sultanım yak kalpleri yansın Seyda diye يديه